La Biflaim s-a născut, astăzi pruncul cel prea sfânt, prea curata așa de trează, somnul preasfânta vedenzare, cruce înaltă, cruce mare. Nalbe flori din ceruri plouă, ca să-i țeasă și să pe piatră. Blând zâmbește pruncul sfânt spre Maica sa căută. Iar ca seninată vede piatra peste viflaim coboară în cer cu făclii de ceară și înconjoară luminos ies la Domnului. pace să despreze. Hristos la luce di Doamne, iar pe scaun cine înșade, iar pe scaun cine înșade, corindă-ne, Doamne. Șade, șade, Maica Sfântă, șade, șade, Maica Sfântă, corindă-ne, Doamne. Cum fiuți frumos, frumos în brațe, cu un fiuț frumos în brațe, corindă-ne, Doamne. Fiul plânge, mai ca zice, Fiul plânge, mai ca zice, corindă-ne, Doamne. Taci, fiule, ție, mama ți-am dare, că ție, mama ți-am dare, corindă-ne, Doamne. Nouă mei colindăm, colind, colindăm frumos. Colindăm, colind, Domnului Hristos. Se văd în zări trei magi venind și o stea înaintea lor. Pe drumul spre Ierusalim călătorii de sol și acolo în Ierusalim dun prunc au întrebat, că steaua lui ei a văzut și a spus că e împărat. colindam, colim, colindam frumos, colindam, colim, Domnului Hristos. D'un împărat ce s-a născut, noi nu am auzit, dar mergeți voi și-l căutați, că poate l veți găsi. Și îndată ce-au plecat la drum, cu toți se bucurară că steaua iar înaintea lor frumos li s-a arătat. Colindăm, colim, colindăm frumos, colindăm, colim, Domnului Hristos. Și-a mers până la Betleem și acolo a stătut. Că steau acolo i-a primit din drumul lor cel lung. La ușa unui grajd ajungi, năuntru ei intrară. Iar pruncul ce îl căutau, în iesle îl aflară. Colindam, colindam, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Sărac în șură lângă voi, cu mircul cad în paie, Așa l-au găsit cei trei mași pe Dumnezeul slavei. Nani pe el l-au cunoscut că este împăratul, cel bun, cel mare și cel sfânt, ce lumea a creat-o. Colindăm, colim, colindam frumos, colindam, colim, Domnului Hristos. Și îndată magii s-a plecat cu bucurie mare, și darul scumpe din desa ce-a scos spre închinare. Tămâie smirnă drag i au dăruit. Ca unui Domn și Dumnezeu și împărat slăvit. Colindăm, colim, colindăm frumos, colindăm, colim, Domnului Hristos. La plinirea vremii Fiul cel din veac născutul S-a întrupat din Maica prea curată, Un prorocii a grăit Ca ploaia pe lână, Domnul blând s-a pogorât Rup din pântecele Maicii, cel ce este neîncăputut, sta Fecioara spăimântată de asta minune, cum sub ani pe cel din veac voi naște, mă a spune. Cum îl voi purta în brațe pe cel ce se poartă, pe umeri de heruvim în ceruri și îl slavește toată lumea. Cum voi îmbrăca în scutec pe cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină și făptura îi se pleacă pe cel care în pustie mană a plouat tu. Cum cu lapte îl voi hrăni acum și pe brațele gânatul. Taina cea din veac ascunsă astăzi se plinește. Fiu Fecioarei, Domnul la se face și pe noi ne mântuiește. Azi de tot să se închine, azi de tot să se închine, Dumnezeu cel întreimeni, Dumnezeu cel întreime. Veniți o să dă mărire lui Hristos ce lume vine. Fiind unul între fețe, fiind unul între fețe, s-a întrupat ca să ne învețe, s-a întrupat ca să ne învețe. Veniți o să dăm mărire lui Hristos ce în lume vine. S-a întrupat să ne vestească, s-a întrupat să ne vestească legea nouă creștinească, legea nouă creștinească. să dăm mărire lui Hristos ce în lume vine. Pruncă le a venit, pruncă le a venit, și pe cruce s-a suit și pe cruce s-a suit. Venisto să dă mărire lui Hristos ce lume vine. Să noiască toată firea, să noiască toată firea, să ne aducă mântuirea să ne aducă mântuirea. Venistosă dă mărire lui Hristos ce în lume vine. Slavă fie nesfârșită, slavă fie nesfârșită, Treimi blagoslovite, treimi blagoslovite. sto să dăm mărire lui Dumnezeu. glasuri multe. Sfânt ești, Doamne, miluiește-ne pe noi. Când ați pe împărat, sa se leagă peste lumea largă. Sfânt ești, Doamne, miluiește-ne pe noi, că Dumnezeu poate Sunt ești, Doamne, Oare cine sta? Sta chiar mai ca precinsta, ca precinsta. Lin, noi lin și iară lin, mate vântul frunzalin, iar rălin, bate vântul frunzalin, lin și iar Lângă ea un legănel, da un legănel, un copil în pași în el. lin și iară lin, mate vântul fruzalin, lin și iară Linui lin și iară lin, mate sfântă lin cânta, mai lin cânta. Linui lin și iară lin, Bate vântul fruzalin, Lin și iară, Linui lin și iară lin, oaspeți cu azur în cele și zăpadă pe opici. Se iviră la fereastră cu colinde și tilici. Cântec legănat și frage din florire ghiocei, Umbre morții ne-au albăstrin pe după ei. Se părea că în scor de aripi și miros de teamăieri. În colindă mi se îngână pui de om cu pui de cer. Și cântară și urară și plecară ca un dor strălucea un puf de înger risipit pe urma lor. Și era o pace albă ca soarea și era o sfială ce din stele până în inim tremura. Bacile pădară grija, astăzi lupiți în ajun. Porumbei nu visează, vânde uliu căpcăun. Și zăvozii și dulăi să mai lărmâie sete. Boiru mega ies ieslea de la Betlehem. Fămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ. Sus în leagăn prins de stele, Când gurește pruncul sfânt. praznic luminos, strălucit frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a înveselit, că Mântuitorul și Izbăvitorul cu trup s-a născut, cu trup s-a născut. Raiul cel închis, azi iar s-a deschis, șarpelui cumplit, capul s-a zdrobit, și strămoșii iară prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit, iar s-au înnoit. Îngerii cântau, păstori fluierau, magii se închinau, toți se bucurau, dar Irod era că se tulbura de nașterea sa, de nașterea sa. El îl căuta voi moartea sa, dar pruncul Iisus din țară s-a dus, fie lăudat, binecuvântat. noaptea sfântă de ajun peste sat coboară. altă tăclin odăi cu lacrimi de ceară. Rungătiți în sărbătoare la ferește așteaptă, magii cu desaci, să se oprească în poartă. Cu fluiere și cântări se adun păstorii, prin omăt și cer vin colindătorii. Sus la schituri tăinuite în păduri bătrâni, stau în rugăciune. Cu sclipiri de agin și lună cerul fulgiscene, Domnul pe pământ pacea lui aștept. înțeles grai, primiți acest grai, Sfântă prorocire din veci amintire. După minun mari, păratul afla, S-a născut și-o Hristos în cetatea lui David, pildă arătând, căci de când e cerul, cerul și pământul. Nimeni n-a născut din faptă curat, mai precis a făcut aceasta. Născut pe Hristos, lumii de folos, iar crai grei au grai fiilor fie. Steabra luminoasă, mult ești minunată, te vedem pe tine, mult ne pare bine. Mult am așteptat, tânăr împărat, să te lăudăm și să ne închim. Sosita ziua cea sfântă, sosita ziua cea sfântă Domnului. Și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. Îngerii minunea cântă, îngerii minunea cântă Domnului. Și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. Caz în lume ne-a venit tu, caz în lume ne-a venit tu, Domnului, și al Domn, Domnului Hristos vestitul. Mesia cel mult doritu, Mesia cel mult doritu, Domnului, și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. Din Fecioară s-a născut, din Fecioară s-a născut Domnului și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. Și cu lapte s-a crescut și cu lapte s-a crescut Domnului. și alos Domn, Domnului Hristos vestidu. În ce s-a înfășat, în ce s-a înfășat Domnului. și alos Domn, Domnului Hristos vestitul, și în brațe s-o și în brațe s-o o Domnului, și al Domn, Domnului Hristos vestitul. Cu chip de om a venit tu, cu chip de om a venit tu, Domnului, și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. Și pe noi ne-a mântuit și pe noi ne-a mântuit Domnului și al nostru Domn, Domnului Hristos vestitul. mare seara de astăzi seara. Crăciun celui bătrân, când s-a născut Fiul Sfânt, Fiul Sfânt pe acest pământ. ne închinăm cu sănătate, tot de bine să aveți parte, Hristos să vă dea de toate, viață lungă, sănătate. Noi umblăm și colim, sănătate, tot de bine să aveți parte, Hristos să vă dea de toate, viață lungă, sănătate. asta e gasa cea frumoasă, florile dalbe cu icoane luminoase, florile dalbe. La ferești cu flori domnești, florile dalbe. Până la uși cu flori de ruși, florile dalbe. La oblace busuioace, florile dalbe. La oblace busuioace, florile dalbe. Păstă masă cruce trasă, florile dalbe. păstă pat cruce de brad, florile dalbe. Iar masă cine și-a de florile dalbe, și-a de gazda cea frumoasă florile dalbe. Un pahar de bine mână florile dalbe, la câți vin la toți le închină florile dalbe. Și în cea mână, și în cea mână florile, florile, să aibă, să aibă gazda nouă norocul, florile dalbe. Cerul și-a deschis soborul, Lerui, Doamnele, a pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglină și de juvaie, toți luceferii colinele lui Doamne. Vântul suflă cu lumină, Derui, Doamnele, În buhai de lună plină, Legăna de ger. Patru heruvim cu glugă, colinde în drugăle lui N-au venit cu greu la poartă, ci au rupt din ce stele marca să le împartă le flora de roade grele, nerui, Doamnele, va fi câmpul cer de stele, tolănit sub cer. Numai Tu aștepți sub tindă, priete ce n-ai colindă și nu știi prieri. Niciun cântec calm nu vine fără în mister. Cu o și pentru mine le Slavă să aibă nesfârșită Dumnezeirea întreită Cu nimea nedespărțită Tatăl la tot izbăvitorul și Duhul mângâietorul. Unul fiind între fețe, s-a pogorât să ne învețe, să ne arate cu blând. Să pricepem, să înțelegem, să cunoaștem, să alegem, la iad în munci să nu mergem. Că în cer sunt multe case, împodobite, frumoase, tot cu raze luminoase. Unde drept se adună cu toți sfinții împreună și își fac tot voie mitten call. păstrească nădejdea călugărească. Latos fi se satură cu tine, nedumnezeiască pâine. Tu ești izvor de viață, adă bine cu dulceață și ești ca adevărată, că ai născut fiu fără de tată. Mai întâi și mai cinstită decât soarele mai sfânt întru totul ești sfințită, de David ești prorocită. De înțeleptul Solomon și nesânt, isleasă lășluită și pe pecetluită. Cartea ne scrie cu drepții unde doresc înțelepții și de acum până toace florile de măru. Maica nu-și găsește pace, flori de mărut. Sorocului s-o plinit florile de măru și pe paie o născut flori de născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. În noaptea rece de iarnă, florile de măru, Maica Domnului, din sarmană de măru. N-are sutec de înfășat florile de măru, nici leagă nelegănat flor de s-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. Maica Domnului oftează florile de măruri, Somnul pruncului veghează flor de mădu și îi cântă cântec lin, florile de măru. Slavă pruncului divin, flor de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăfit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. Dumnezeu dintr-un cer.